da li je dozvoljno miješanje mezheba, to jeste da neke propise drugačije obavljam ako su u skladu sa islamom. Nisam od početka slušao predavanje, pa halalte. Znači, u kojoj situaciji je dozvoljno uzmanje ruhsi iz drugih mezheba? Nam slijepo sljeđenje jednog mezheba nije praksa znači, odabrani i učeni ako znamo nešto da je ispravnije, ako smo su čak i odgojeni na jednom mezhebu, u jednoj sredini gdje je jedan mezheb važeći, ako dođemo u poziciju da saznamo i dokućimo i svojim razumom vidimo da drugo mišljenje je jače, onda nećemo biti pristrasni svome mezhebu, nego ćemo prihvatiti mišljenje koje ćemo da je ispravnije. Onda se moramo znati postaviti ispravno i drugom prenijeti kada je u pitanju podučavanja drugom mezhebu. Znači, ali nema u islamu da neko se slijepo povodi za jednim mezhebom i da se ograničava samo na to i da nema pravo da gleda šta je u drugom mezhebu uradimo. Naprotiv, naša je obaveza da uzmemo sve obohotno dni, da proučavamo i da na takav način, inša Allahu Teala, ne svedemo sve ono što je, mezeb nije nastao kao vid ograničavanja, nego kao vid proučavanja i izučavanja. A sve i drugi, znači mezhebi su proučavali, tragali za istinom i to treba biti put i pravac svakog onoga koji traga za uputom, a nikako da bude pristrasan svome mezhebu.